вже, вже, вже, вже, вже можна говорити. То найбільше, звичайно, враження це від 60-х від 60 років. Е, сміливість молоді, е, незабутні вечори, на яких е, могли себе е, кажуть, висловити, виразити. Я брав участь як виконавець, читець-декламатор, я непогано. А ви читаєте гарно, я чув. Да. Е, то е, це е, було справжнє життя, е, яке обірвалося судами. Ну, звичайно, боялися, е, десь сарвідав поширювався, страх ніби вже і відійшов, а після арештів 66-го він багатьох так налякав, що ряди шістдесятників поріділи. Дехто почав відходити. І на превеликий жаль серед тих, хто Е, проявляв явні ознаки відходу від е, активної участі в громадському політичному житті, був Дзюба Іван. Він десь уже в 68-му році це такий переломний момент, коли збирали підписи під листом е, до ЦК він опублікований в політичній думці, опублікований українська політична думка ХХ століття, трьохтомничок такий, е, з протестом проти арештів, проти зловживань владою, е, нагадуванням про е, репресії, які були, від яких відхрестилися, наше ж то поновлювати. Ну, одним словом, громадськість протестували і боролися для влади, яка помінялася, вже нема Хрущова, вже Брежнєв дає е, задній хід, намагається. Але е, чому йому не вдалася реставрація сталінізму повною мірою? Бо е, народжені, хоч і слабенькі, рідкі громадсько-політичні сили зайняли тверду позицію. І не тільки не в Україні, в Москві, скрізь суспільство вже не приймало тоталітарного, авторитарного режиму. І це давало нам надію на те, що нічого не буде. Але ну, прозорливий е, Іван Дзюба, побачивши, що після решті 65-го року тенденція е, ламання, викручування рук не спинилася, отой лист, про який я згадував, підписало е, за сотню людей, серед них академіки, доктори наук їх в першу чергу ламали. Умовою було так, або втрата роботи, або і можливість функціонувати професійно, або е, відмова. І вони відмовлялися. Е, як не дивно, більш стійкими виявилися жінки. Е, Алла Гоцька, Люда Семикіна, Галина Севрук е, і інші, хто підписав лист. Е, вони не взяли назад свого підпису. Чоловіки з спілки художників, в тому числі Віктор Зарецький, взяв. Я його теж розумію, бо тоді вся родина гинула просто. Він взяв свій підпис назад, домашня сварка була з цього приводу, і багато кому поламали хребта сама процедура підписання була така. Значить, склали автору, е, забув його прізвище фізик, він там теж є серед підписантів, е, кульгав на ногу чоловік. Е, цей фізик уклав листа. І десь там вже по знайомим ходили, попідписували частково. А був якийсь вечір в спільці письменників, і там я виходжу в перерву. А там вестибюлі, у тому другому, що туди більше в туалетів, така дивна атмосфера. Ні, тут при вході зразу, але е, та частина за сходами. Е, стоять, шушукаються, кожен читає кубкою індивідуально, хтось відходить. Я зрозумів ситуацію, зорієнтувався і думаю, що така манера не сприяє підписанню. А тут якраз оті, отой протестний як тепер прийнято казати, електорат, то е, він якраз тут навечері. І треба зняти цю атмосферу страху. Я взяв лист і почав голосом читати. Де в коридорі тут чи? В коридорі тут ну, так. Да, е, почав голос читати. Не то, що кожен сам підходить, відходить, а в голос, щоб люди не боялися. Це дійсно мало успіх, і тоді багато людей підписалося. І от тим, хто підписався, підписантам почали викручувати руки. А справа в тому, що лист цей попав з підписами. Е, була тоді е, міжнародна конференція з прав людини у е, перській столиці в Тегерані. Тегерані. Тегеранська конференція. І він потрапив туди. І отут почали їм виламувати руки. І оце це було 68-й рік. І Діма теж відійшов. І багато хто це це був такий переломний момент. Досить сказати, що Ліна Костенко, яка написала прекрасну поему про Богдана Хмельницького, е, так її в люди не пустила, хоча вона читала близьким, і я слухав, і Надія Світличний, вона їй обіцяла дати, там ми просили, і мені обіцяла дати, а потім вона таки не дала. Хай полетять, я ще подороблю і так далі. Вона саме тоді вийшла заміж за цвіркуного. І видно, він писав таку мову. А от тепер Берестечко вийшло. Це Там вказано, що це написано в 60-х роках. Так. То це воно чи не воно? Я не читав. Якщо вийшло, то слава Богу, я думав, що воно Так, втрачено. ось декілька місяців тому. Але знаєте, все-таки на цьому тексті все-таки видно рука теперішня. Її теперішня рука видно. Мені мабуть, би, мабуть, мені то доопрацьовано. Мені би цікаво було тепер. Ну, то книжечка така перестечко. Не знаю, де. Це уявляєш собі, скільки років вона могла працювати як твір, духовність, так. як е, духовний здобуток. І оце тільки тепер вона вийшла. Це в свиний голос. Він тоді був потрібен. Так. Ну, одним словом, жили як в тумані від події до події, від дискусії, бо е, при університеті витворилася дискусія поштовхом до якої послужила е, стаття Солухіна у ролі народних традицій, е, ролі традицій в народній культурі. Щось таке. Тут вона у нас зразу перекинулася, звичайно, на е, розуміння ролі мовної традиції. Філологи почали дискутувати там на якомусь своєму засіданні і вирішили звернутися до парткому і принести це на більш широке, широку аудиторію. Портком сказав, що зараз нам некогда, подождіть, ми візьмемо участь, отложите. Ждали, ждали, побачили, що то дурять, дуриловка. І Іщук взяв на себе сміливість, я був сам очевидцем. Э, ми прийшли в цей гуманітарний корпус, він взяв відімкнув ключів швейцара і відімкнув аудиторію, не аудиторію, а конференц-зал чи якийсь там актовий зал гуманітарну, не червоним. Так, в жовтому корпусі. Жовтому, да. Це цю велику залу, так? Так. Ну вона так, не така так, не така аж велика. Ну, чого, це не така, як в червоному корпусі. Ну. Це набагато менше. Але тим не менше, це оця аудиторія, не аудиторія. а Актова зала. Актова зала. Е, туди зібралося багато людей, які стояли, які не давали можливості туди зайти. І на ту конференцію прибіг. Ну, і Ту е, конференцію е, організували самі тільки ті, що в опозиції. Але на неї прийшов філософ, дайте Бог пам'яті, відоме дуже ім'я який заявив, що він приватним порядком, який почав людей мовляти, що вона, ну, природні ж процеси асиміляції йдуть. Це викликало гнів і аргументи на те, що це не є стихійний процес, що це він керований. Найшлося там багато людей, які виступали. Е, прийшов нас десь в 10-й годині той же Вахтер, попросив геть, бо мене з роботи знімуть і е, виставив нас, бо вже закінчені роботи. Вирішили продовжити в наступний вівторок. Прийшли в наступний вівторок, аж ніхто не пускав. А, прийшли. Ключів нам уже ніхто не дає. І щука вже немає тих. Е робітниками був, хто міг би відкрити аудиторію офіційних осіб. Щоб, мабуть, тоді був зал кафедри української літератури. Чи декан? По-моєму, декан тоді він був. Тоді він був деканом. Це 66-й рік. Це вже після арештів 66-го року. І от е, е, тоді просто пішли на гору і зайняли першу ліпшу відкриту аудиторію, і в ній провели цю розмову далі. І на ній добалакались до такого, ну що ми з вами тут говоримо? Цього ніхто не чує, всі ігнорують. Давайте пошлемо. Вибір ходаків, які би пішли до начальства партійного, закликали їх, хай вони скажуть, в чому ми помиляємося, висловили б свою позицію. Серед тих, е, кого вигукнули вибрати був і я. Того нас опинилось 10 чоловік. Один з тих десяти відкликав, ви знаєте, що це буде? Це нас всіх поганяють з роботи, а то і заарештують хлопці. Один з тих десяти, коли ми зібралися разом говорити далі. Ну, я кажу, що чого ви це разом панікуєте. Давайте завтра, в такій-то годині, зберемося ось тут на бульварі. І вирішимо, куди йти, чи в міськ, компартію чи ще куди. Подковник, видно, не має сенсу, бо він в курсі справи не приходить. Зійшлося нас уже тільки шестеро. Серед тих шістьох був так званий Олесний Гребецький, якого ми підозрювали не без підстав в тому, що він є е, агент. Був там один дуже цікавий, дуже грамотний робітник, ну на рідкість інтелігентний чоловік. Ну, е, Пішли ми туди, але з шістьох е, дійшли не всі. А, е, ми пішли в ЦК, на мою пропозицію. Беремо вище в ЦК, хай вони розпорядяться, хай прийдуть, візьмуть участь у дискусії, поставлять на місто, вискажуть, висловлять офіційну позицію. Ми пішли до ЦК, нас прийняли якісь клерки, кажуть, «Е, приходьте завтра, о такій-то годині, тоді з вами будуть говорити записали нас, хто йшов. Один був із університету, з філософського факультету. Не пригадаю зараз прізвище, якесь таке польське чи що. Нарешті ми прийшли і попали. Нас прийняли двоє інструкторів. Це на рівень інструкторів спустили. Але прийшли в ЦК, нас вже чекали, перепустки виписали, ми пройшли. Негребецький був там, я був там, то робітник був там і ще хтось. Нас четверо тільки прийшло. Негребецький зразу взяв ініціативу в свої руки тра-та-та-та-та-та-та. Тобто багато галасу, мало толку щоб е, справити правильно, що він очолює, і е, взяти, кажуть, вирвати ініціативу і повести бесіду саме. Я йому не дозволив цього зробити. Тобто я не сварився з ним, а просто ну, почав вести бесіду, як я вважав, за потрібне, і цим е, увага переключилась на мене цих. Але справа в тому, що один із інструкторів був мій знайомий, з яким ми разом Бо я після закінчення школи не поступив до вузу, то я ходив до вечірньої. І там це Пічко Андрій, е, який потім 51-го року поступив в Капелію. Закінчив інженерний факультет, працював на заводі чи на статі автоматів, а потім зробив партійну кар'єру. Він вже був старший від нас, він повоював, не стільки воював, скільки саме героя великого удавав. Цілком лояльний чоловік. Зробив партійну кар'єру і не признається, що він зі мною знайомий. От що вам лічно не вистачає? От чим ви чим, чим ви не задоволені? Я кажу, при чому тут наші? Якісь... Ну от що вам треба? Я кажу, Андрій, не ну, вдавай, що ми з тобою не знаємо. Я до тебе консультуватись, ти ж сам розумієш не прийду. Ми з ним колись виясняли відносини позиції. Чи Е, як треба буде, то я поконсультуюсь у книжки, у книжці і так далі. Мене прислали люди, прислали для того, щоб попросити представників партійної влади висловити свою позицію. Тому я тут, а не якісь там свої особисті проблеми вирішують, я сюди прийшов. Ну, говорили вони з нами, говорили. Е, все аптічно, але позицію вони вже знали. Казали, з неорганізованою толпой ніхто разговаривать не буде Він повторив кілька разів. Потім до нас прийшов його патрон, зав відділом ідеологічної роботи в вузах Попов. Високий, дородний, незважаючи на те, що молодий, дородний, таке пусце. Е, Говорив він так, почав. Вони кажуть, вы извините, э, товарищ Попов сам русский, он не владеет украинским языком, поэтому мы перейдем на русський язик. Він тут же їм, так би мовити, помордасив і говорить українською мовою дві фрази. Ми, звичайно, продовжуємо говорити українською, власне, я брав ініціативу на себе цієї розмови. Е, Попов дуже єрепенився, е що тут не проходить авторитарний принцип, що сам товариш Попов говорить, і замість того, щоб прислухатися з благовінням до того, що він говорить, тут якісь знаходять аргументи і заперечують проти такої його позиції. Это вы знаете, кому выгоды? Это выгодно таким националистам, как Ищук, таким, как Шестопал. Був тоді Шестопал, викладач філософії, це теж нашуміла історія, як вони його виживали з того університету, але улюблений е, професор молоді, тому вони його і виживали. коли наша бесіда йде під зав'язку і негативна позиція, з неорганізованою толпою ніхто не буде говорити, я так вам що треба по фамілію знати, е, з ким ви говорите чи як. Е, і кажу, я хотів би все ж таки знати, про що мені говорити людям ось вівторок насувається, і я маю щось людям відповідати. Так що їм говорити від вашого імені, якщо ви самі не хочете прийти? Значить, так і не сказав, чи з неорганізованою толпою говорити не буду. Їх це дуже так, знаєш, вони відвернути сам пакт не можуть. Уяви собі е, наше здивування, коли прийшовши до е, відповідну хвилину до входу в корпус, ми побачили, що там міліція не пускає нікого без перепусту всередину. Але це ще не все мене вже почали знімати із занять, викликати в партком. Е, е, в обов'язковому порядку. Я кажу, так е, розпорядження парткома до здача заборгованості по лабораторію. Ну, я маю стати, я не пішов. Я знайшовся, як, Саша? Я кажу, та так. Ну, я ж маю здати лабораторію, а тоді вже їжджу другу годину, я прямо йду туди. Весь партком мене зустрічає. Розмову продовжуємо 6 січня 2000 року у приміщенні РХП. Ну і вони е, дивляться на мене з-під лоба, е, спостерігаючи за моєю поведінкою. Я до них підійшов, привітався. Вони також зі мною привітались, поручкались, ну така приїзна зустріч, ну просто, знаєш з великою повагою зовні це виглядало, вони до мене ставляться. Серед них були як е, вищі там чи не падкома, так і наш викладач філософії. І інші вони, і от ми стали, говоримо, вони кажуть, ну, якщо ви нас поважаєте, а не піти б вам звідси я. Я кажу, так же так можна. Я кажу, у вас дуже поважаю, але це не значить, що я маю наплювати е, іншим тим, хто е, делегував мене до ЦК і жде, що я їм скажу. Ну тоді вибирайте, кого ви більше поважаєте. Я кажу, е, я не полягаю, так не можна. Я вас поважаю як своїх викладачів. Але ті люди, які мені довірились, вони також заслуговують на повагу. Тоді мене підхоплює мій викладач е, філософії і каже, слухайте, ви ж дорослий чоловік, наша це вам. Ну хай дурні будуть не брудні. Я з вами згоден. Все це тимчасово, все це минеться. А для чого вам лобом стіну гатить і розбивати свого лоба? Зміниться, тоді ви будете на коні. А зараз ви чого? Я кажу, ну знаєте ждати, коли інші нам на блюдечку е, піднесуть досконале суспільство і стояти осторонь, навряд чи це є моральна позиція. Ну він відійшов, побачивши марень свої усилля. Ще один підпадковник до мене підходив і говорив грубіше, але я теж знайшов таку дипломатичну форму, що причепитись е, вони до мене не можуть офіційно. Я демонструю їм свою увагу, але кажу, я ну, двічі делеговані. Мене і да, е, такий аргумент висловив. Мене ж делегувало ЦК цим людям сказати. І люди ж мене чекають. я цим від них відбився. Після цього Негребецький знову бере ініціативу в свої руки стає там і зичним голосом, видно, це було узгоджено із спецслужбами, е, щоб згорнути, що е, ну, е, розходьтесь, нічого не буде, значить, до нас не прийшли, не мали там часу і так далі. Я Виходжу, і цей мене мій викладач каже, слухайте, не лізьте, притримує мене рукою, не лізьте, як в мені. Я зобов'язаний сказати. Я виходжу на той подіум, тобто на тумбу тих сходів. Жовтого корпусу. Жовтого корпусу. Тобто обабіч, там тумб якраз не було. Е, Виходжу туди на ті сходи і кажу, ми були в ЦК. І нас уповноважили сказати вам, що з неорганізованим натовпом говорити не будуть. Тобто те, що вони боялися, я їм те і сказав. після цього люди розійшлися, і коли я тепер хожу і бачу там оті тумби е, гранітні, то я сміюся, коли це пам'ятник нам поставили. Вони запобігли, там замінили місце, щоб там не збиралися і не використовували як трибуну, так як це трапилося тоді. Е, звичайно, походенька ця мала такі наслідки, що мене твердо е, в парткомі взяли за е, страшного ворога. І взяли курс на моє відчислення з інституту. Про це мені повідомив мій колега з першого курсу, а я е, в 65-му році е, відстав на рік, взявши відпустку. У мене залишалося, ну, виснажився десь одна одна нездана один предмет. Я хотів його восени здати, просто вичерпався е, морально. Вчився я добре. А коли почалися арешти, 1 вересня 31 е, серпня 65-го року. І зачепили вони е, нашу близьку родину, бо тоді е, Надійка була в шлюбі зі мною, а Івана Світлича взяли. Я раціонально зміркував, що я буду виснажуватися ще цей додатковий предмет і ходити на навчання, а мені треба готуватись фізично до можливого ув'язнення. Я вирішив взяти відпустку. Я тикнувся туди-сюди. А мені не дають, а у вас не зданий предмет. Ми не даємо відпустки. І я тоді зумів їх обійти, і я склав предмет, а тоді приніс залікову. І писав їх перед фактом, що все, а довідку я приніс, що мені потрібна відпустка медична е, з студентської поліклініки. І вони оформили відпустку. Таким чином я вже був вільний е, казак у відпустці. Да. Так отой, що був е, секретарем парткома нашого першого курсу, забув я його зараз прізвище, він працював в деканаті, він каже, Саша, тебе хочуть ісключити. Це зимова сесія йде, а мені складати. Я тикнувся, я не допущений. А чому не допущений? А тому що третій курс і влився якраз я на курс Глузмана. От на цьому курсі, на який я влився, вчився Глузман. Тобто на їхньому курсі я був нова людина а е, ті мої вже пішли на рік вперед. Так вони е, наші вивчали військову справу, а ці вивчали політекономію. Та що мені політекономія, я її складав, я цим предметом цікавився ще в сільгоспакадемії. І е, оскільки я не один відстав, а там по сімейних обставинах ще десятеро дівчаток студентів, то ця проблема стала перед усіма. Не допускайте не одного. Я деканат. Кажу, «Ну, як же так? А день здачі піде собі, і я лишився без е, екзамена. Вона каже, ні, значить, е, от здасте деканат, е, деканша, бачу, чи батальйова. Бачу, вона взяла курс на моє виключення. Я тоді йду до е, своєї, а це якраз був перший екзамен, е, істмат. Філософія історична традиція. Я до неї, вона каже, ну тут бачите, кажу, давайте домовимося так. Там залишилось вже пару студентів, вона піде і потім відпустку. Ну, одним словом, біда. Кажу, давай домовимося так. Я складаю вам умовно, приношу дозвіл, і тоді ви мені ставите оцінку, ту, яку я сьогодні зроблю. І ні, було Медведєві, мені. Бо я єдиний студент виявляв інтерес до цього предмету і з нею дискутував, правда, вона стояла на. Вона розумна, бо вона розуміла мою рацію, їй цікаво було зі мною говорити. Я їй задавав питання такі, але вона на службі, довгі діологічні кафедри і так далі. Вони хотіли мене турнути е, за моєю спиною, коли я прихворів, скликали студентів, актив ну давайте його виключимо. Вони кажуть, а чого? Він вчиться, він старший нас. Якщо у нього у вас є якісь до нього претензії, ви там йому придивляєте, а він нормально вчиться, ну там перехворив і все, щось не склав. І відмовились. На честь курсу треба віддати йому належне. Він умив руки, він відмовився. Дуже це брудно було зіграно, але зіграно якраз ця Медведєва організовувала це опитування. І у них нічого не вийшло. Значить, Зі скандалом мене, студентським колективом, виключити не вдалося. І ну, от цей екзамен вона погодилася добре беріть. Я сижу, ну, але наш Дубовчук, патон групи, а ну, так, він був в армії, там було п'ять чоловіків, всі, той староста, той патон, той високе. Він побіг тут же на кафедру і е, сказав, е, як же цьому зав кафедри я забув забув прізвище, а даремно. Е, і сказав, що Сергієнко там стає. А він же поставив галочку не приймати. І тоді він заходить в екзаменаційну кімнату, там дві ще сидять студентки, обдумують останні вже. І Сергієнко відповідає. Я якраз почав відповідати перше питання. Я відповів, він заходить і саме мені по собі. І прихвачують на тому, що вона робить недозволену річ. Він, значить, принтався, бере список, дивиться, це як прізвище цього студента Сергієнко. Так дивіться, ж, тут же галочка. Тоді я беру ініціативу на себе і кажу. Так я попросив, щоб мене умовно прийняли до вияснення непорозуміння в деканаті. Тобто я взяв на себе е, ініціативу. Він не міг собі відмовити в задоволенні, попарить мене на екзамен. Винести мене на чисту воду, така ж нагода, ідеологічний предмет. Ви там якоїсь іншої ідеології дотримуєтесь, він до речі, теж член парткому. А ну, а це підстава для того, щоб поставити нерут. На колодці він е, все правильно відповів, там тільки е, щось е, не зовсім чи там протестував, чи що. Я якраз закінчив. А, закінчив. Він каже, а вже не закінчення. І тоді він мені задає питання, а скажіть, будь ласка, і не дивиться на мене. А скажіть, будь ласка, в чому суть? радянської демократії, буржуазної демократії, яка між ними принципова різниця. І тоді я тільки що відповідав нормально. І вона каже, ну він так на четвірку відповів. Він це додаткові міста питання. Я тоді таким дурним голосом їй зразу зрозуміло, то я нормально відповідав, а то я дурачка з себе корчу. Кажу, Буржуазна демократія, хоча і визнає право на свободу совісті, але не забезпечує матеріальних умов для е, функціонування, для тої самої незалежності і так далі. Ну, так як нас Причому я намагаюся те, що нас вчили, але варваризувати, е, дурніше видавати, ніж воно є на насправді. Йому це не сподобалось. Він теж зрозумів, що я його розігнув. І не дивлячись на мене, каже, а радянська демократія. А радянська демократія у нас в Конституції записано право на е, свободу слова, свободу е, зборів, там, друку, і навіть кажу свободу совісті. І навіть свободу совісті. Це слово. І що ж, мають вони е, таку можливість користуватися? Бо я попереду говорив, що ті не мають можливості через соціальні. Мають, кажу. Але, як правило, вони не хочуть. І як це не хочуть? Він підвів аж очі. Думаю, що ж це я таке йому відповідаю. Як отак, бо маючи максимальне задоволення, максимально зростаючих потреб, трудящі, не хочуть е, використовувати свої значить, ці права валоризую все це, тикаю його носом в ті їхні ідіотські форми. Тоді він мені е, задає е, приватні питання, починає. Ви жонаті? Ну так, я жонаті. А от все їм хочеться спитати є зв'язки з шістдесятниками. Mm -hmm. Я розуміючи, що він є клуб взагалі то це приватно, але вас і задовольнив, значить. Е, ви де ви народилися? Я кажу, я виховувався в Тоболі. Такий собі сельський чоловік. І йому все це і це мучить його, і він задає е, нетактовні вже питання. Я то дійшов до того, що чи ви одружені? Кажу, одружені. Та кажу, мабуть, чули про неї. Це Надія Світлична не втримався. Тоді йому зрозуміли генетичні зв'язки. Він же не може зрозуміти, що людина має власну голову, власне переконання. Йому не треба аж під чийсь вплив. А у них була така теорія, і видно, вони самі в те вірили, що тільки під чиїмсь впливом. А як під впливом вибачайте Бога, Господь Бога наділив розумом. І, Одним словом, е, скандальне все. І він не мав що сказати, і вона каже, ну добре, я вам ставлю чотири. вже раз він взяв участь в цьому опитуванні, її нема чого, принесете тоді дозвіл з деканату, і я проскочив цю сесію, бо там залишався Дяченко, мікробіологія, він патріот був. Він мені поставив 5 не за патріотизм, а за те, що я знав предмет, але він до мене стався з симпатією. Єдиний, хто викладав нас українською мовою, ну майже єдиний, там ще період був. Е, отак е, тоді ту сесію проскочила, але до весняної вони мене не допустили. Я намагався скласти політекономію, Дівчата у мене консультувалися, вони поскладали, вони їх там поприймали, по 30 чи по що поставили. Я кажу, ставте мені трійку. Ні, ну що, такий чоловік і не не складав. А тоді вони мене не допустили і викинули з медінституту в такий спосіб. Це давайте який це рік? Це був. Е 67 рік. Е, літо. Літо 67 року. Е, це якраз дуже важливо, те, що я розповідаю, бо е, звинувачення проти мене довго було на тому, що я жив вже поряд із, ну, 67-му вже не поряд, але колись я жив поряд біля костьолу, а там у дворі була поліклініка студентська колись коли помирав Сталін, а пізніше там був гуртожиток медінституту у дворі. Я туди до хлопців приходив, знайомий мені двір, знайомий мені. І е, хлопці е, до мене донесли, оцей же Дубовчак, оцей староста срібний. Донесли на мене, що е, ну як, їх їх спитав. Пройшло стільки років, і їх почали про мене питати під час слідства. Вони виклали, що я приходив туди, зачитував їм якісь там документи під час цього е, перевороту е, в Чехословаччині 68-го року. І коли в мене, е, вони мене такими доказами настягали, залякали, ті карта, його назвали націоналістом у нас, ну нічого конкретного. А ці от конкретику дають, що зачитував їм 2000 слів і так далі. Я насправді їх не мав, і я їм нічого не зачитував. Але е, коли зустрічався, то я, звичайно, схвально відгукувався. І от хвалив е, контрмітеріалів чехословацьких. То на суді, е, я до того, що перейду, я їх піймав, кажу так. І коли це було, ну як, ну, у вересні 68 року. Кажу, стоп. Це ж я, коли вони мене зіткнули на очній ставці під час слідства в 72-му році. Я їм задав те саме питання, кажу, стоп. А ти був у вересні там у гуртожитку. Ви ж кожен рік їздите, е, їздили на ці колгоспні роботи. Вас же там не було. І оскільки їм цю схему нав'язав і вони з тим погодилися, слідчі, слідчі там каже, ну там помилились, ну в жовтні. А Гіців понавоз. Я думаю, підожди, я вас прижучу на суді. І на суді я задаю два свідки Варгатий і Середній. Говорять те саме. Спочатку Варгатий каже, да. І причому мав не сльозами на очах, бо бачить мене на лайв підсудний, а ми були дружні. Він такий таку натуру мав слабо. Слаба людська натура. Він вже десь там працює, десь вже по закінченні медінституту, а в війську в армії. як він може? Він дає покази. І мало не плач. І губи тремтять, і все, йому мене жаль. Як я кажу, підожди, так коли це було? У вересні, я їм стоп, у вересні, а ти ти був, ти був. Ну він там, ну точно не пам'ятає, ну хай там в жовтні це підказує вже прокурор там і так далі, на слідці. Я говорю, ну, добре. А в якому це було році? Ну як, ну, 68-му восени. Я тут. стоп. По яким подіям ти уточнюєш, що це було в 68-му році? Каже, це було 68-му, ти тоді був виключений з медінституту. Ти точно пам'ятаєш, точно ось такий попався. Мене викручили з інституту в 67-му. І дійсно, я тоді приходив гуртожиток, бо тому трояк винен, тому ще щось книгу треба віддати. Приходив. А як я міг говорити про події, які стануться рік згодом, то вже спитайте у слідчого, який з них знімав ці покази. Заходить слідуючий е, срібний, те саме говорить, як кажу, датуй. О, яку точно, як зараз пам'ятаю, говорить слесарі. Я кажу, тоді тебе виключили з інституту, я тоді не відпочивав, працював на швидкій допомозі. Це було в 68-му році. Я вам теж кажу. Мене виключили в 67-му, приходив я в 67-му восени, я не міг говорити про події, яких ще не було. Що ти думаєш, записує Мацько? І хоча вони не пам'ятають точної дати, але швидше всього це було кінці серпня пересуває 68-го року. Та ж у вас он є е, епізод, що я під час чехословацьких подій в кінці серпня, ну це там було 21 чи 22 серпня, був у Скадовську, жив там на квартирі, і слідчий боцман там якогось катера свідчив про мене що я антирадянська людина і так далі, по розмовах. І що я перебував цей час у нього, а я ще можу одночасно бути там. Якраз мій. Е, я провів, я вважаю, що дуже добрий цей суд, який стався вже в 72 році, заплутав і суддю, і слідчих, всі вони там, тобто вони заплуталися намагаючись проти мене визбирати якийсь доказ. А докази які? Е, мій е, рукопис на роботі Дзюбрі. Це воно у них при ділі було е, вміщено в українському віснику мій виступ на е, похованні Алли Горської. Вилучений у мене е, зошит, в якому було щось списано е, із того вісника, як он таке, а його слухав по радіо, ну, і написав, нічого не повинен розповсюджувати. Готувався, е, готувався до написання з націоналістичних антирадянських позицій статей. Чому статей? Чому не дивертисментів? Чому? Такий смак у слідчого. Стаття є? Нема. Про що ми говоримо? Ну, за наміри. Да, за наміри, от за наміри, да. ну е, і так далі, і так далі. І от вони вирішили, немає проти мене фактів розповсюдження, все, а надо. Сказали надо, значить надо. І от вони пішли шляхом збирання усних свідчень моїх однокурсників. Причому не тих, з якими я вчився з першого по е, перші два курси, а з цими, що е, був грузний. Ну, але це дійсно вже інший епізод, про який варто говорити окремо. Дуже. До речі, Глузман, тоді худенький, такий сухенький, жидик, е, ну, ти можеш там проінакшити. Але е, ми з ним зустрічали гуртожитку. Чи він жив в гуртожитку тоді? Я не знаю. Але ж він начебто киянин? От я там там в гуртожитку зустрічав. Ну, І тільки за те, що я говорив українською мовою, спілкувався з людьми, я зустрічав на собі його ненависний мовчазний порозумів, очима порозумівся, зрозумів, що то є смертельний мій ворог. Тільки тому, що я говорив українською мовою. Єдиний фактор. Ми з ним ніде не перетиналися, він не був в моїй групі, я нічого йому ніде нічого не сказав. Ми зустрічали з ним гуртожитку, в цьому на е, Трьохсвятительській вулиці. І отам він видав себе з головою своїм станом до мене. Ну, він був в сімінських колах, зрозуміло, що вони до нас достатньо вороже ставилися, тим більше тоді поширився такий сіоністський самбидал, як те, що першим ейхменом на Україні був Будан Хмельницький. Власне, тя велика. От. Оце в такій атмосфері він виховувався і відповідно формувався. Це він потім знав, що ми перехрестився в таборі, і де наші були там світличні грали домінуючу таку королю. Ми змушені були з цим фактом рахуватись, контактувати і так далі. Люди практичні, гнучки. Більше, що наші е, хлопці там були для них захистом. Карибісти хотіли там різні провокації проти них робили, хотіли там погром зробити руками отих, ем, що за війну сиділи, ну, звинувачених е, в співпраці з німцями. І там була молодь така, був там один татарин, він потім до нас на 36-ту зону е, попав його перевели. Е, хотіли там влаштувати, про ну, це дуже добре знаю вам. А я зустрівся з е, Йосипом, е, як же Мишеляром, подільником Сусленського з Молдавії. Дуже милий чоловік. От про кого в мене гарно, дуже симпатія викликав, то це Йосип Мишеляр. Тобто він там поліз в петлю в зв'язку з цією атмосферою, яку там нагнітали, і тоді е, наші е, хлопці вступилися і поставили ультиматум, ультиматум КГБ. І відвернули оцей погром, який там готувався. А Мишенер поліз у петлю, його зняли і відкачували його. І відкачав його львівський лікар, знаменитий лікар, він сам е, цей. Е, Пожолочив Ну там роди приймав, всякі там операції робив. Акушер. А, акушер гінеколог. гінеколог да. Але не тільки, то був лікар широкого профілю. І він там працював санітаром на 35-й зоні лікарні. І коли з міженером таке трапилося і не знають, що робити, розвели руки, робіть, що хочете. Бездихальний чоловік, е, асфіксія, все то він його відкачав і врятував. Ті е, хлопці, е, я забув, на А якесь прізвище, Альфман чи щось таке було. Да. І все е, плачуть з тим бездихальним тілом Йосипа Мишенера. А ми потім з ним в камері сиділи у Володимирській тюрмі Йосипі. Вони познайомилися з ним. Вони не знають, що робити, і цей його відкачав, каже, давайте грілку, нема льоду, холодну воду, на голову тримайте. І він йому робить 20 хвилин, пів хвилини, 40 хвилин. Ті вже пустили, розуміють, що все. І тоді раптом дикий крик мишенера, і він прийшов до дотяг. І таким чином він його врятував. Оцей львівський лікар, а там ті опустили руки, соломіна лікар з тієї 35-ї лікарні інші, не знають, що робити. Лікар був. Ну, а Глузман там був? Глузман був в зоні зоні. Да, Гузман був в зоні. Е, Гузман не відкачував. Відкачував, може він і брав якусь участь. Відкачав оцей своєю впертістю, своєю заповзятливостю, своєю вірою він порятував мішенера. І, до речі, не одного мішенера. Там був один хворий паралізований, не ходив. І цей лікар водив його по зоні на плече і примушував його ходити, а той його кляв по-чорному. За те, що він його мордує мучить. Ага. А він